اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهن إلا ما جعلته سهنا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti. Njemu zahvalijemo zbog svega što nam dolazi od njega, jer savršen ne griješi i na tome samo zahvalu zaslužuje od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo jer s njim možemo sve a bez njega smo ništa i ne možemo ništa i pored toga mu uporno griješimo pa nam dolikuje da stalno od njega oprosta tražimo a svjesni smo da je istina ono što Allah u Kur'anu i poslanik sallallahu alejhi ve sellem sunnetu poručuju da koga Allah uputi napravi put, tome nema zabude. Ako ga Allah subhanahu zabudi i pravedno ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača. Zato spasa tražimo tako što svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini je nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sallam Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji A zatim Allahu se zahvaljujemo što nas je uputio, što nas je pomogao i nadahnuo da o njegovoj vjeri učimo i što nam je od raznovrsnih vidova islamskog znanja i učenja omogućio da o njemu govorimo i da se kroz ajete i hadise i govor islamskih učenjaka s njim od njega uz njegovu pomoć i dozvolu o njemu više informišemo i s njim više upoznamo nastavljamo Allahovom voljom i dozvolom sa komentarom Allahovi subhanahu wa ta'ala osobina i imena kroz ono što je šehhul islam kao primjer naveo od, onoga, od svega onoga što je ili sunnet val džema'a potvrđuju Allahu subhanahu wa ta'ala od onoga čime se je sam opisao ili nazvao. Pred nama su tri velike teme. U nekoliko predavanja ćemo, ako Allah htjedne i dozvoli, završiti ih. Tri velike teme koje su od uvijek ili od nastanka razilaženja u umetu islamskom bile razlika između onih koji su na sunnetu i onih koji novotarije slijede. Prva od te tri teme je govor o Allahovoj subhanahu wa ta'ala uzvišenosti nad stvorenjima i uzdizanju nad aršom, nad aršom, nad njegovim prijestanjem. Zatim slijedi govor o tome da Allah subhanahu wa ta'ala govori i da je Kur'an Allahov govor koji nije stvoren i govor o mogućnosti viđenja Allaha subhanahu wa ta'ala i blagodati gledanja u Allaha subhanahu wa ta'ala u džennetu za one koji u njega uvedeni budu. Šeheh ul Islam rahimahullah je ovu knjigu pisao kao poslanicu da poduči i ove ajete koje mi komentarišemo detaljno spomenuo kao, ja kao primjer. I zato neko od učenjaka samo pročita ove ajete i kaže ovo je dokaz ovo, ovdje je dokaz ovo, ne, ne, ne komentarše, a drugi komentariše u detaljno. Mi smo izabrali neki srednji put. Sad nalazimo na jedan vid poteškoće, da ne kažem problema. Jer ove tri teme je šeh spomenuo o ajetima, zatim o hadisima, a zatim je detaljnije o tome govorio. Ako bismo nastavili raditi po knjizi, ovo napominjem za onu braću koja prate po knjizi, bilo ovdje lično ili koji gledaju snimke ovih predavanja, ako bismo nastavili raditi po knjizi, morali bismo ista ova predavanja tri puta držati. Jer ja kad komentarišem ajete, spomenut ću hadise, govorit ću i primjere i dokaze ostalih. Pa kad budem skomentarisao hadise, opet moram spomenuti ajete i govorit ću i primjere. Pa kad budemo došli do pojašnjenja šehovog, koje je stvarno fantastično, opet moramo dokazati. Da ne bismo to radili, mi ćemo krenuti onako da temu po temu obraćujemo koliko Allah bude dao da je dovoljno, bilo u predavanju ili više njih. Pokušat ću spojiti ove stvari tako da oni koji budu prav, pratili preko knjige da se ne zbune, naći će u knjizi. Samo što treba malo prelistati. Pa opet malo više prelistati, ali tu je. Nije van knjige. Tako ostala braća neće im ništa bitno obično, iako onaj ko hoće da se okoristi treba da ima i knjigu i olovku kako bi korist bila potpuna. Pa dolazimo do grupe ajeta gdje se govori o tome da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iznad svog arša prijestina nakon što ga je stvorio. I ovo je jedna od stvari u koju vjeruje Ehli Sunnet bez razilaženja. I Selef prva generacija, prve generacije muslimana su vjerovale i nisu pogrešno i krivo tumačili i nisu negirali dok se nisu pojavile novotarske sekte od Džehmija pa nadalje koji su ovu stvar zanemarili, negirali, protumačili. je da su je znači skrenuli sa onoga što stoji u Kur'anu i Sunnetu i na čemu su bila sahabi, tabini, tabi, tabini. tabini. Pa je šeh zanimljiv došao sa zanimljivim načinom dokazivanja. Ajeta ima puno koji govori o ovoj stvari. Šeh kaže, va qavluhu ar-Rahmanu ala rasi steva fi seb'ati mavadija. Kaže, i njegove riječi, ar-Rahmanu ala rasi steva, svemilosni se uzdigao iznad arša. I to na sedam mjesta pa citira sedam identičnih ajeta, skoro identičnih ajeta, gdje Allah subhanahu wa ta'ala ponavlja jednu te istu informaciju. Mi znamo i naučili smo da vjernik vjeruje Allahu kao što vjeruje Allah. I da ono što Allah kaže, vjernik da bi bio vjernik mora u to da vjeruje s tim da se slaže, ne smije da negira. I kad bi bio jedan ajet u Kur'anu, za razliku od nekih drugih knjiga, koje nisu Boži govor, i u njemu jedna informacija, nema je ta informacija bitna iz više razloga. Prvo, zato što je objavio savršeni gospodar koji ne griješi, koji sve zna i najbolje se izražava. Drugo, zato što je to objava koja je ostala do sudnjeg dana ljudima i džinima i svaka informacija u njoj je bitna. Allah subhanahu wa ta'ala je to govorio iznad tarša svog, iznad seba, sedam nebesa, Džibrilu. Džibril si išao Muhammedu na zemlju, sallallahu alaihi wa sallam, prenio mu je. Što govori o bitnosti te stvari. Ostalo je u Kur'anu da se uči do sudnjeg dana. I ono što je, što je najbitnije, kad u nečijoj knjizi nađeš nekakvu rečenicu, možeš naći nakon toga, čitajući dalje tu knjigu, rečenice koje pobijaju onu prvu ili da mu kažeš spomenuo si to i to u toj knjizi na tom mjestu, pa će ti reći nisam ja to tako mislio, nisam tako htio, pogrešno sam se izrazio, pogledat ćeš dalje u mojim dijelima, vidjet ćeš ili na mojim predavanjima, ili na moju, poznato je ono što ja vjerujem, tu sam ja ili pogriješio, ili nije to baš tako i tako dalje. To govori ko? Onaj koji manjka. Onaj ko ne zna šta hoće. A to je stanje svakog insana. Onaj koji ne može sve da obuhvati. Onaj koji ne može da uradi ništa bez greške. I zato Allah kaže za Kur'an da je od nekog drugog sem Allah vidjeli bi tu mnoga razilažne, mnoge greške, mnoge kontradiktornosti. U Kur'anu nema. Pa kad bi bio jedan ajet sa ovom informacijom, bilo bi nam dovoljno da budemo obavezni da u to vjerujemo. A kako je tek kad se ova informacija provlači kroz Kur'an na više mjesta, u raznim formulacijama i u identičnim oblicima sedam puta. To govori o bitnosti ove stvari. I da ovo nije neka tema koju ne treba govoriti da se mi ja bismo razilazili ili nešto. Jer onaj ko se razilazi s ovom informacijom, razilazi se s gospodarom svjetova koji je objavio. Pa ga treba podučiti da se ne razilazi sa Allahom uzvišenim. Nego da mu vjeruje. I zato šeh dolazi baš sa ovim, nije spomenuo drugi ajete, nego kaže Ar-Rahmanu ala l-Arši stava, svemilosni se iz nadarša uzdigao na sedam mjesta, pa citira, jedan po jedan. Pa kaže, wa qavluhu i njegove riječi, Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Dijelo se samo ajeta spominje da ne bi cijela ajeta. Kaže, vaš gospodar je Allah, Ko je stvorio nebesa i zemlju u šest dana, a zatim se iznad Arša uzdigao. A zatim se iznad Arša uzdigao. Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je poznato iz Kur'ana i sunneta i kao što je suri Fusira detaljnije pojašnjeno, od 8. do 12. ajeta čini mi se, stvorio je nebesa i zemlju za šest dana. Da li su to dani poput naših dana ili su to neki periodi ili to šest hiljada godina jer Allah subhanahu wa ta'ala u suri hač kaže da dan kod njega traje kao hiljada godina kod nas. To ima razilaženje kod uleme i to nije bitno. Ne utiče na ispravnost ili na ispravnost vjerovanja ako uzmemo ovaj ili onaj stav. Ali ispravnije i bliže istine na osnovu gramatike arapskog jezika da su to dani onakvi kako mi vjerujemo. Jer nas Allah obavještava onome što mi znamo i došli su znači ovaj u neodređenom obliku kao što spominju gramatičari i tako dalje. Koje su to dane? Nedjela, ponedjelak, utorak, srijeda, četvrtak i petak. Za dva dana stvorio zemlju. Za druga dva dana je uredio sve što je na njoj. Za naredna dva dana, peti i šesti, stvorio sedam nebesa i uredio. U petak stvorio Adema. Allah subhanahu wa ta'ala. A subota, subotom se nije odmarao, jer njemu odmor ne treba. I tako muslimani su vjerovali i tako vjeruju. Allah subhanahu wa ta'ala se hvali i veliča sa ovim, da je sve stvorio za šest dana. i veliča se onom drugom informacijom. Thumme steva anen arš, a zatim se iznad arša uzdigao. U sljedećem ajetu kaže Inna rabbekum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Isti ayet. U sljedećem ajetu kaže El Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh. Allah je onaj koji je uzdigao nebesa bez stubova koje vidite. Pokušavam doslovno prevesti da razumijete razilaženje u neme u komentaru ovog ajeta. Pa se u nema razilazi da li ovo znači da nebesa imaju stubova, stubove koji se ne vide ili nebesa ne imaju stubove pa se ne vide. Allah subhanahu wa ta'ala sedem nebesa a jedno nebo željezna ploča 500 godina debela, pa između njih prostor 500 godina, pa drugo nebo i tako dalje, okružuju zemlju, stoje sa nevidljivim stubovima po jednom mišljenju ili po onom koje je jače, Allah najbolje zna, bez ikakvih stubova. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji drži, koji ih održava i drži da ne padnu, kao što kaže drugom ajetu. Thumme steva ala arš, a zatim se uzdigao iz arša. Kaže u suri Taha Ar-Rahman svemilosni Alal arši steva nad aršom se uzdigao uzvisio. Zatim kaže na drugom mjestu samo obrnuta formulacija. Thumme steva alal arši Zatim se nad Arsom visio ili uzdigao Ar-Rahman, svemilosni. I pošto se radi o velikom dijelu, o krupnoj stvari, za one koji znaju i razmišljaju, jer mi vidimo koliko je u odnosu na nas velika planeta Zemlja. Pa zamislimo koliko je samo prvo nebo, pa koliko je sedam nebesa, pa smo naučili da su sedam nebesa i zemlja u odnosu na kursi koji se nalazi iznad nebesa i zemlja ispod arša, poput halke narukvice koja se baci u pustinju. Pa zamislimo koliki je taj kursi. Pa onda moju informaciju da je kursi odnosno ar, od narš zanemarivo mali, jednako toliko ili približno. Pa koliko je to stvorenje, taj arš, najveće i najlepše Allahovo subhanahu wa ta'ala stvorenje nad kojim se uzdigao gospodar svjetova. Pa zato kaže sve milosti. Jer insan kad razmišlja o veličini Allahova stvaranja, to je jedan od puteva ka veličanju Allaha subhanahu wa ta'ala, a veličanje nužno proizvodi strah u srcu koji tjera na pokornost, pa da ne bi ta strah prešla granicu Allah subhanahu wa ta'ala spominje drugo svoje ime i ukazuje na svoju milost koja produkuje nadu, koja čovjeka tjera da bude u granici između straha i nade u sredini. Kaže Allahu ledi khalaqa samavati wal arda wa ma bejnehuma. Allah je onaj koji je stvorio nebesa i zemlju i ono između njih u šest dana fi sitati ajam thumme steva ala arš. A zatim se uzdigao iznad arša ovdje razlika između prethodna prva dva ajeta samo uma bejne huma i ono između njih. A šta imamo između nebesa i zemlje? Imamo insane, imamo džine, imamo hajvane, razno razne, u vodi, na kopnu, u nekoj lete, imamo na svakom nebu meleke za koje smo čuli, a koje nismo vidjeli. I za dio nismo čuli. I znamo da nema nikoliko je pedal ili koliko je četiri prsta prostora, da nema neki melekore. I imamo mnogo brojna stvorina za koja ne znamo, kao što kažu učinjaci. Pa je Allah stvorio i nebesa i zemlju i sva ta stvorenja za šest dana, zatim se iznad Arša uzdigao. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ I on je, kaže, stvorio nebesa i zemlju u šest dana, a zatim se iznad Arša uzdigao. Toliko nam gospodar svjetova provlači ovu informaciju, jer on je znao da će doći ljudi koji će ovo negirati. I kojima će biti teško da povjeruju gospodaru svom ono što govori. Pa će tražiti nekakva rješenja. Pa će reći iz teva u arapskom jeziku može doći u različitim oblicima. A mi upravo to i govorimo. Pa ovo iz teva ne mora značiti, kaže, uzdigao se. Jer iz teva znači nadoći. Na ujednačiti se, dorasti, uspraviti se, uzdići se, usmjeriti se i mnoge druge stvari. Zašto vi, kaže, birate uzdigao se na darš, pa ga tako ograniči ste, ne uzubila, pa ga tako usmjeriste, odrediste mu smjer, pa ga tako kažu, tjeloviste, odredite mu tijelo, a sve su to kažu kufrovi. Pa kad ih pitamo zašto ne vjerujete u ovu stvar, kažu zato što bi to bi kaže značilo da da moramo da mu odredimo smjer ili iz tog značenja proizilazi da on ima tijelo ili da ima granicu I arapski jezik kažu to ne podržava i ne obavezuje jer ima puno drugih značenja. Pa kažemo, prvo, ako ajet naš nešto ukazuje, ako iz ajeta znači da ja nešto moram vjerovati, onda se ja ako vjernik radujem tome. I ko ima pravo da dođe i kaže Allahov govor ukazuje na nešto, a mi to ne smijemo potvrditi. Prvo, bez obzira šta ste spomenuli o stvari, idemo, da se zagovorimo na, osnov, na osnovi, na temelju. Ajet kažete nas tjera da ako ga tako prihvatimo da vjerujemo u, u to i to. Odlično. Ako me ajet tjera, ja vjerujem u to i to. Jer ja vjerujem Allahu kao što vjerujem Allah. I šta je problem povjerovati? Drugo, arapski jezik je savršen jezik u odnosu na druge jezike potpuno. Mislim na savršenstvo u domenu jezika. I Allah ga je odabrao sa svoj govor. I Allah je govorio najboljim mogućim govorom. Niko ne govori kao on. I Allah zna šta hoće. I u arapskom jeziku isteva kao isteva, onako jezički što mu ostaje samo u razumu, znači sve što ste nabrojali. Ali nije isto isteva i isteva ila i isteva ala. Kad dođe ta riječica, onda sve, baš po tom arabskom jeziku na koji se pozivate, ima svoje <coughs> značenje i usmjerava. Inače se ljudi ne mogu dogovoriti šta si mu rekao. Ti mu kažeš, popis se, on skonta narasti, odrasti. Ne ide. To je neprecizan, to je smotan jezik. Arabski jezik nije takav. Arabski jezik ima jedninu i dvojinu i množinu i mnoge druge stvari, preciznije od ostalih. Pa isteva samo ko isteva znači svašta nešto. Isteva ila znači usmjerite se. Okrenite se prema. Namjerite se na nešto. A isteva ala, a ovdje je sve došlo ala, znači jedna od četiri stvari koju god potvrdiš isto ti dođe. Znači uzvisiti se. Uspjeti se. Uzdignuti se. Ili biti iznad na nečemu i ustabiliti se na nečem. Ustabiliti se na, ne samo ustabiliti se. I na tome su bili Arapi dok arapski jezik nije doš, živio promjene. Dok nisu stranci primali islam, ponosili svoje dijalekte, pa je nastalo što je nastalo. I zato u arapskom jeziku imaju godine dok jezičari dokazuju jezikom i godine kad se više ne dokazuje tim jezikom i pjesništvom i ostalim stvarima. Pa kažu, dobro, zašto, šta nas kaže, sprečava da kažemo da to znači stevla, jer to je kod nas poznato. Evo, imamo, kaže i dokaz. Nije isteva, nego je istevla. To da je L u značenja, nisu ga smijeli dopisati u Kur'anu. Jer istevla znači za zagospodariti. Ote, to svojite. Pa kažu, Allah je za zagospodario Aršom, imamo, kaže, dokaz u arabskom jeziku. Kad iz tebla bišlo na alemi raki, min bajri sejfina, u damin mih raki. Rekao pjesni kršćanin Ahtal u svojim stihovima kako mu se pripisuje. Da je Bišr, nr. 1, zagospodario Irakom bez borbe i bez proliva na krvi. U stihovima. Iz tebla upotrebio. I evo kaže arapski jezik govori da može doći stebla označeno iz stebla. Znači Jer nije se kaže on uzdigo, nije se on popio, nije on letio, da nije bilo aviona. Nego je znači došao iz steva označeno za gospodari. Označeno iz stebla. Ovakvima je šeheh Ulami odgovorio stihovima kad kaže Kubhan li men nebeza al-Qur'ana wa ra'ahu wa ida stadalla yakulu qala al-akhtalu. Makar kaže bilo krivo onima koji su Kur'an za leđa bacili pa dokazuju, kad dokazuju, dokazuju pjesnikom Ahtalom, nemuslimanom, nevjetnikom. Prvo čovjek živio u doba kad se više jezikom ne dokazuje, pa njegovi stihovi nemaju jačinu dokazivanja arapskim jezikom. Drugo, enciklopedija njegovih poezije, ili takozvani divan sakupljen, sabrali, nigdje ovog stiha nema, nekomu podvalio. Treći, Allah rekao jedno, kršćan je rekao drugo, zna se čime se Kur'an tumači. Ovim sigurno ne. Četvrto, ako bismo uzeli da je rekao i da je upere dokazivanja, poznato je da uzdizanje može biti bićem i može biti u značenju. Pa onaj ko za zagospodari nečemu, nečim, on se na tome uzdikao. Pa ako je rekao i ako je čirao, čirao je to da je čovjek osvojio Irak, što se razumije stihova, i da je time postao gorniji nad Irakom ne bukvalno fizički. Što opet vraća da iz teva znači uzdići se, a ne znači samo za gospodariti. I ovakvi si im svi dokazi. Spomenuo sam jedan kao primjer, ima još. Kažu, pod, moramo potvrditi Allahu smjer. Kažemo, jel to Allah nema smjera? O tome ćemo kasnije govoriti. Prvo, riječ smjer nije došla ni u Koranu ni u Sunnetu. Pa je ne možemo ni potvrditi, ni negirati. Nego ako pod smjerom mislite da je Allah gore, pa to je Allah za sebe rekao. I to je poslanik sallallahu alejhi ve rekao. I to je poslanik sahabima potvrdio i to vjeruju vjernici u to. Ako mislite nešto drugo, to mi negira. Kaže, to znači da smo Allaha ograničili. Ako je Allah obavijestio da on gore i da je on iznad Arša, Allah je ekber, najveći. I mi to kažemo kad klanjamo svaki dan. To ne znači da je on veličine Arša, ne udobuje nego je veći, ali iznad toga. Nismo ga ograničili. Ali jesmo potvrdili ono o čemu nas je on, subhanahu, obavijestio. Pa nema nikakve smetnje, naprotiv obaveza mu je vjerovati, potvrditi ono što je sam sebi potvrdio. Pa to što ste rekli granica, ako mislite na granicu koju, koju je on spomenuo, u smislu da je odvojeno stvorenja, da nije pomjesan stvorenjima, da je on gore, a stvorenja dole, to je obaveza vjerovati. I tu granicu mi potvrđujemo i ponosimo se njome. Ono. A nekakve onako granice reći Allah ograničili, to nećemo reći. Jer nije to što ni u Koranu i u Sunnetu. Kaže, potvrdi ste Allahu tijelo. Tijelo, ko tijelo, je novi izraz. Prije svega misli se na insansko ili hajvansko, hajvansko tijelo, ono što je sastavno krvi, mesa, žila, vena i tako dalje. I mi taj izraz ne potvrđujemo. Nikad. I nikad nismo rekli da Allah ima tijelo. Ali nismo ni oni koji ne znaju da li Allah postoji u stvarnosti ili samo u razumima. Nego vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala ima biće koje je opisano osobinama. Nije tijelo jer znamo šta mi mislimo tijelo. Ali biće je nešto drugo. Insan ima biće, to je tijelo. Drvo ima biće, to je stablo i krošnje. I sve ima svoje biće kako njemu dolikuje. Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje biće. Ako hoćeš da pobineš od toga, mi od toga ne bježimo. Nego Allahu potvrđujemo biće koje je iznad stvorena, savršeno, potpuno, bezmahane, najlepše, opisano najlepšim, potpunim, savršenim osobinama i nazvano najlepšim imenima. To je Allah subhanahu wa ta'ala. On postoji u stvarnosti ne samo u razumima. I odvojeno stvorenja, iznad je stvorenja, I na to ukazuje Kur'an, sunnet, idma, logika, fitra. I o tome ćemo govoriti ako Bog da, vjerovatno u sljedećem predavanju. Pa ako to od toga bježite, mi od toga ne bježimo. A da nam podvalite da mi nešto potvrđujemo u što sami ne vjerujemo, mi to ne priznajemo. Pa svako od tih stvari koje ste spomenuli kao prigovor, mi razlučimo. Pa ono na što ukazuju dokazi, mi to potvrđujemo a ono za što nema dokaza ili je dvosmisleno može ukazivati na ispravno i neispravno, mi to ne gira. Jer mi o Allahu vjerujemo samo ono što smo obavješteni od njega, objavom. Bilo u Kur'anu ili sunnetu. I time se ponosimo. Allaha niko ne poznaje kao on sam sebe. Allaha niko još vidio nije. O Allahu niko ne može govoriti osim ono sebe. Pa kad on o sebi objavijesti, bilo u Kur'anu direktno, ili objavom koji objavio Muhammedu sallallahu aleyhi ve seneme, to je jedino što imamo od informacija i to trebamo da čuvamo ko blago, da nam bude drago, a ne da kalkulišemo šta hoćemo, a šta nećemo ko švedski sto uzeti ili ostaviti. To su informacije. To nisu propisi da ako nešto prekršiš, možeš da se izvučeš sa oprostom ili sa kaznom. To su informacije, jer vjeruješ ili ne vjeruješ za obavijesti od Allaha subhanahu wa ta'ala o sebi, nama. Pa je bitno da insan bude spreman da prihvati, da se ne igra. To što je neko opravdan ovim ili pa nije proglašen nevjernikom, ne znači da nije u velikoj zabludi. Jer nije mala stvar čuti ili pročitati šta ti Allah govori pa u to ne To su opasne stvari. na, na to da se Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao iz Arša ukazuje objava samo. To se razumski ne može dokući. Zašto? Zato što to nije osobina bića, nego je to osobina dijela. Allah nas obavijestio u jednom svom dijelu. A to je da nakon što je stvorio sebi prijesto, Arš, koji je opisao kao Kerim, plemeniti, kao međiv, slavni, ukrašeni, koji je opisao da ima svoju težinu, koji je opisao da ima svoje stubove to kroz hadis. Došlo je da je to najlepše stvorenje, najveće stvorenje, da je to plafon svih stvorenja, da je to džennetski plafon. U džennetu kojem je sve najlepše, ono gore je najlepše, a to je arš. I taj arš, kad ga je Allah sebi stvorio, on se nad njim uzdigao i kad budemo upitani gdje je Allah, onda smo po jednima počinili kufr, a po drugima po ahli sunnetu je to sasvim normalno jer je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kao što, kao što stoji u vjerodostojnom hadisu koji bileži ima muslim u svom sahihu pitao robinju gdje je Allah? Pa kako može poslanik alaihi sallam činiti kufr? Pa ako budemo upitani kažemo Allah je iznad svih stvorenja, iznad svog arša. Ako kažu to je smjer, kažemo taj smjer potvrđujemo. I taj grijeh nosimo. I time se ponosimo. Jer je tako došlo u objavi. A mi smo vjernici zato što vjerujemo. A ne zato što kalkulišemo da li ćemo da vjerujemo ili ne. Ti imaju svoj naziv u šarijetu. Kažu, ako kažemo da je Allah iznad Arša, da se uzdikao iznad Arša, mi smo time potvrdili Allahu potrebu za Aršom. ko dođe s nekom informacijom ili predlogom ili stavom, treba da ga dokaže. Najbolji odgovor takvima, da ti imen dokaže kakve veze ima to što, s tim što govoriš. <laughs> Odakle si došao s tim da Allah ima potrebu? Jel ti postojiš? Da. Je si sebe stvorio ili te Allah stvorio? Reći će svako rebe Allah stvorio, vjernik. Jel to znači da Allah ima potrebu za tobom? Ne znači. Nego iz mudrosti ne stvorio. Upravo tako. I sve što Allah uradi, i sve što Allah stvori, iz mudrosti stvorio. Hoćemo mi dok učiti ili nećemo, to je druga stvar. Ali ne, na, na on ne on pada musliman da kaže da to znači da Allah ima potrebu pa moramo bježati od toga, jer, jer to bi značilo manjkavost. Naprotiv, Allah je time iskušao mnoge pa su neki položili Allahovom voljom i dozvolom, a neki pali. Upravo na to informacije. Nakon toga šeh spominje grupu ajeta koji govore o bitnijoj stvari, jer ovo je jedan detalj te stvari. A to je vjerovanje na kome su bili svi muslimani od Adema do Selefa, i bit će grupa koja će to vjerovati do sudnjeg dana. Od Adema Alehi Sena do pojave džehmija i njima slični nije zabilježeno da je neko nekirao, kažu žinjaci. A to je da je Allah uzvišen, uzdignut iznad svih stvorenja. Oko uzvišenosti Allaha općenito kao termina i opšteg značenja ne razilaze se muslimani. Svi se slažu da je Allah uzvišen. Ali samo sunetlije ehli sunnet, samo ashabi i oni koji slijede u dobro dosudnjeg dana potvrđuju da je Allah subhanahu wa ta'ala pored osobina i moći uzvišen svojim bićem. Svojim bićem iznad stvorenja. Ono što bi se reklo kod nas fizički. I na tome su bili muslimani. Adamov umet, Nuhov umet, i umeti ostalih poslanika. Na tome su bili i ostali mnoge druge religije. Promijenili su svašta nešto izgubili, ali to su zadržali. Samo se kod nas uvuklo vjerovanje da kažemo Allah je, ali ne znamo gdje, kaže nije, nećemo reći ili ne smijemo reći i definišu gospodara svjetova, nije unutar svijeta, niti je vani svijeta, nije gore, nije dole, nije lijevo, nije desno, nije cijelina niti je iz dijelova i ostale stvari koje navaljaju, pa ih pametan insan upita, da mi nađite razliku između vaše i Boga kojeg potvrđujete i ništa ili nepostojanja. Je to što ste opisali iz nijedna koje je ničemu. Znači nije ništa na ulogu. Šta jest? Postoji. Pa gdje postoji? Ne smije se pitati. Kako ne smije Muhammed Ali Salam pitati? Pa je vjerovanje da je Allah uzvišen svojim bićem obaveza svakog muslimana. I na to ukazuje Kur'an i sunnet. I složili su se muslimani do pojave onih koji su negirali. I na to ukazuje razum, na to ukazuje fitra. I spomenut ćemo nešto od dokaza jer ima vremena. Prvo, dio ajeta koji je što je ovdje spomenuo. A postoje još mnogo drugih dijelova. Mnogo drugih ajeta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja Isa inni mutavafike barafi'uke ilajje. Obraća se Isalu ehissanam u momentima Belaja kad su ga tražili da ga ubiju i kaže mu, o Isa, ja ću te usmrtiti i sebi uzdići. Riječ mu tevofike ili usmrtiti u arapskom jeziku dolazi u više značenja. Tevofa može značiti ščepati ili uzeti sebi, pa se kaže za ono koje uzeo svoje pravo na sudu i tako dalje, te vafa haqqahu, može značiti uspavati, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže Allahu je tevaffa na enfuse hina mautiha, vole ti lem temut fime nadmiha. Allah usmrćuje duše kad, kad, kad umiru i one koji nisu umrle u snovima. Pa se smrt ili usmrćivanje naziva u arapskom jeziku i, i, i uspavljivanje. I Allah to u Kur'anu kaže. Također, smrćivanje znači smrt. To je treće značaj. Složni su muslimani da Isa alaihi nam nije umro. Da je živ. Pa kažu, nema razlike između prvog i trećeg značenja. Allah ga je uzeo sebi, ali ga je uspavao na osnovu ovog ajeta. Pa ga je uzdigao sebi. Inni mu te ja ću te uspavati, i uzeti k sebi. Varafi oke ideje i podići k sebi. Podizanje biva od ozdo prema gore, što znači da su da je Isa bio dole, a da je Allah gore. Jer ovdje je šejh potencirao na fizičko uzdizanje, oko drugog uzdizanje nema razilaženja. Da je Allah uzvišen bića, osobinama, moći i tako dalje. Na drugom mjestu, ili u istim ovim, u drugim ajetima, na istoj temi, Allah kaže za kad kaže da ga nisu ubili, nisu ga razapjeli, tako kaže, bar rafa'ahu Allahu ilaih, nego ga je Allah uzdigao sebi. Što opet govori da je Allah subhanahu wa ta'ala gore i da je Isa, ali se nam približio sebi tamo gdje boravi na nebu. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala opisujući sebe Ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'u. Ajeti za razmišljanje njemu se dižu lijepe riječi. I dobro djelo ih diže. Ili i dobro djelo on diže. Dva tumačenja kod oneme ispravni ovo prvo. Njemu se dižu lijepe riječi i on je taj koji diže k sebi dobro djelo. To je jedno značenje. A drugo značenje je njemu se dižu lijepe riječi koje uzdiže dobro djelo. I mnogi učinac su na ovome da lijepe riječi, lijepo ponašanje, lijepa priča, mnoštvo zikra, bez farzova, bez dobrih dijela, ne diže se Allahu i Allah to ne prima. Kad se dijela dižu ponedjeljkom četvrtkom, dižu se dijela i dijela sa sobom dižu riječi. Jer ovo je, ova vjera je vjera djelovanja. Dokazivanja onoga što, što ti je u srcu. Jezikom i organima. I zato imamo dijelo koje ko ostavi izlazi iz vjere, kao kada Muhammed sada zama, to je namaz. Pa je na čovjeku da gleda, da uradi što više dobra, kako bi mu i ubjeđene riječi bilo primljeno uz Allahov pomoć, a dokaz je ovo što kaže i njemu se dižu, što opet govori da je Allah subhanahu wa ta'ala gore, a mi i naša djela su dole dok Allah subhanahu wa ta'ala ne uzdigne nekoga onako kako hoće. Zatim ima zanimljiv dokaz na kojeg, za kojeg su nam često pregovarali oni koji ne želi Allahu da potvrde ono što je sam sebi potvrdio. Slučaj je faraona. Kažu, prigovarate nama za ahtala, za kršćanina, a vi dokazujete faraonom. Pa sad ćemo vidjeti ispriče da li mi dokazujemo faraonom ili nečim drugim. Poznate je slučaj Musa i faraona, između ostalog da je faraon naredio Hamanu, svom ministru, da mu izgradi toran ili građevinu da se on popne gore, da vidi da nema Boga Musa ovog. Tako je zavaravao narodne mase, da ga slušaju, plašio ih, a sam je bio ubijeđen da je istina ono što mi Musa rekao, ali hisana. Pa kaže, ja Hanuman ubni li sarhan la ali jeblugu le spabe, spabe se vati fa atalija ila ilahi Musa, va inni la adunu u kadiba. O hamane, izgraditi meni to, građevinu, toran, stepenice, pa su pravili veliku zgradu da naivan narod vjeruje da je to to. Kako bi ja, kaže, našao, pronašao načine i puteve da vidim ima li tog Musa ovog Boga, iako ja vjerujem da je on lažo. Što je faraonu naumpalo da na nebu Boga traži? Šta vi mislite? Pitra. Pitra. A što onda Musa po riječima faraona laže? Pa Musa mu rekao. Pa Musa mu rekao. Mi dokazuje Musa, ali sa ne faraona. Hoće da ga utjera u laž. Da kaže, nemate vi drugog Boga sem mene. I on laže. Ja se popijet pa ću vidjeti da nema. Niti se on peo, niti on se mislio popijet. Ali pojenta da je morao odgovoriti narodu da nije istina ono što Musa govori. Pa mi ne dokazujemo faraonom, nego Musaom, ali ih salat vise. Jer je u njegovom ubiđenju bilo da je Allah gore. I kad je pozivao Musa, govorio mu, nisi ti Bog, Bog je onaj koji je stvorio istok i zapad, nebesa i zemlju, tebe i tvoje prepke, onaj koji je gore i koji odnosno vlada svi. Pa je, znači, faraon pokušao da demantuje jedno po jedno, između ostalo došlo i do ove taške na način na koji je smislio i htio da negirati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kao što je suri Mulk A amintum man fis samai an yakhsifa bikum al-arda fa idha hiya tamur. Jeste li vi sigurni da onaj koji je na nebesima neće vas u zemlju utjerat kad se zatrese? A amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadir Jeste li sigurni od onoga koje je na nebesima? Da neće na vas kamenje poslati? Pa ćete vidjeti kakva je moja opomena. Pa za sebe kaže da je na nebesima. Koristi se ovdje uz izraz fi. Što u osnovi u arabskom jeziku znači u. A može značiti na. I Kur'an je pun primjera. Pa neko ko ne razumije ili neće da razumije kaže ovo znači u nebesima i ovo je dokaz protiv vas, a ne za vas mi kažemo, dobro, kako ćeš raditi sa Allahovim rečima kul siru fil ardi. Reci, putujte po zemlji. Svi razumiju tako ajete. Nije rek, putujte u zemlji. Okačit ću vas fiđu du in nahl, kaže faraon onim sihrbazima. Okačit ću vas, kaže, na palmino stable, objesit ću vas. I je objesio u stablo. U stablo. Pa je ova stvar, pošto je sema sve ono što nas uzdiže i sema su nebesa, također fi znači nad svim tim. Pa je Allah subhanahu ta'ala nebesima. I zato poslanik sallallahu alaihi ve seneme kaže, zar mi ne vjerujete? A ja sam povjerenik, e, e, e, ala te'menuni wa ana aminu men fis sema. A ja sam povjerenik onoga koje je na nebu. I kaže poslanik sallallahu alaihi ve seneme u dovi, koju je koristio pri ruki kao što je s dobrim lancem kod Ebu Davuda. Rabben Allahu ledi fi sema i tekadde sesmuk. Moj gospodar je, naš gospodar je Allah koji je na nebesima. Savršeno je njegovo ime, to je bez mahani. Emru ke fis sema i val ardi kema rahmetu ke fis sema. Tvoja odredba je na nebesima na zemlji kao što je tvoja milost na, na nebesima. Iđa rahmetike fil ard. Spusti svoju milost na zemlju. Igfir lana hubana wa hatajana, anta rabbu tajibin. Oprosti nam velike i male grijehe, ti si gospodar dobrih ljudi. Enzil rahmeten i rahmetik, van šifa'en min šifa'ek, ala hadal vađa. Spusti, kaže, milost od tvoje milosti i lijek od tvojih lijekova na ovog bolesnika, pa bi bio izliječen. I kaže poslanik sallallahu aleyhi ve sallame, Wallahu fauqa al-arš, والعرش فوق الماء والله فوق العرش يعلم ما هم عاملون Allah je, arš iznad vode, a Allah je iznad arša i zna sve što radi. Oko ovih hadisa ima prigovora kod nekih muhadisa, pa ćemo ih ostaviti. Imamo hadis kod Buhari i kod muslim. Gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada je Allah stvorio stvorenja, lama qada Allahu l-khalq i lama khalaq Allahu l-khalq, ko što je u rivajetima kad je Allah odredio ili kad je Allah stvorio stvorenja, ketebe fi kitabihi, zapisao je u svojoj knjizi. Fahuva indahu ala aršihi, ala arši, fauka al arši, ko što je razstim devajetima, koja se nalazi kod njeg, iznad arša, na aršu, na njegovom aršu. Inna rahmeti sebe kad gadabi, inna rahmeti gadat kad gadabi, ko što je u devajetima, a moja milost je pobjedila ili moja milost je predekla moju sržbu. Ovaj hadis svi vjerujemo zbog ovog zadnjeg dijela i nadamo se Allahove milosti. Ali ovo malo prije što stoji da je ta knjiga u kojoj je zapisano sve nalazi se kod Allaha iznad njegovog arša. Također, na, na Allahovu uzvišenost svojim bićem ukazuje svaki ajet koji govori o objavi Kur'ana jer je korišten izraz tenzin, enzelna, nezelna. Mi smo ga spustili. Inna enzelnahu fi lejletil qadr. Spustili smo ga u lejletil qadr. Tenzilum min rabbil alamin. Objava gospodara svetova, to je spuštanje tenzil, nezelje, nezelje. I mnoge, mnoge druge stvari. Također, fitra, pored mnogih drugih hadisa kao što je Subhana Rabi al-A'la, svi izgovaramo na svakom namazu, na svakom rekiatu, sla, savršen, daleko svake mahane i mankavosti i sličnosti je naš svevišni gospodar. I zato se javio Novotar Džahmija, koji su proglasili nevjernikom učinaci njegovog vremena. Da je na seždi govorio Subhane Rabi al-Esfel. Kaže, neka je savršen najniži i najdonji gospodar na udobu da dokaže svoje da je Allah i gore i dole. I tamo je. Pa je mijenio ono što s čim niko nikad nije došao. Kad si ti najniži, kad spuštaš najčastiji dio na najniže mjesto, tad govoriš Allah ono što zaslužuje, da on najviši u svakom smislu. A ne da je i on najniži. Također, instinkt ili fitra, urođenost i kod vjernika i kod nevjernika govori da je Allah gore. I nužno da stjera. Zato Ebu Al-Ma'ali Al-Džuvejni, poznat je šarijski učenjak, dokazivao svoju akidu bježeći od toga da Allahu potvrdi da je Allah uzdigao se iznad i da je gore svojim bićem, nego općenito samo gore, ne znamo kako, kao što oni vjeruju. Pa je govorio poznatu izreku. Allah je, kaže, bio tamo negdje, na nečemu, prije nego je stvorio nebesa i zemlju arša. I on je sada tamo gdje je bio prije nego je sve stvorio. Pa mu kaže Hemedani, učitelju, pusti to bio bio. I da nas Allah nije o tome obavijestio, de ti meni objasni jednu stvar. Zašto svako od nas kad spomene Allaha ili kad se sjeti Allaha, srce mu i misli usmjeravaju se ka gore. Pa je stao zamislio se, uhvatio se za glavu i rekao zbunio Mehmeda. Ima odgovor. To su bili ljudi pošteni, nije on tražio sad nešto samo da začepi usta. Nego je stvarno razmislio Allah. I zato i oni koji čine najveći kufr mogući, a to je psovanje Allaha kad se iznerviraju na utakmicama, na nekim situacijama, gledaju gore. I oni koji traže pomoć Božju u nevoljama, dižu gore I vjernici i nevjernici, svi gledaju gore, je to urođeno. Ne psuje, ne udubila Boga dole ili lijevo, desno, ne traži ga, ne udiže glavu gore. Zato što zna šta radi i ne može pobjeći od urođenosti. I onaj koji traži pomoć i njegovo srce i njegov pogled u lajima i u nevanima se osmjerava ka gore. Također, logično je da je onaj koji je savršen koji je uzvišen ne može biti istovremeno i ponižen. Može biti blizu, ali ne može biti ponižen. O tome ćemo govoriti ako Bog da sljedeći put. Pa ili je najgodniji ili je najdonji. Poznato je da je u svim jezicima, potovo narodnom govoru, izraz gornji ukazuje na ono što je bolje i donji na ono što je lošije pa kad ispadneš gornji i donji nije isto. Također Allah subhanahu ta'ala on odnosno na svoje stvorenja može biti ili gornji ili jednak ili donji. Teorovski logično. Suštinski može biti samo gore. Je samo to savršeno, uzvišeno i doliku inače nije uzvišeno. Ali nama je logika zadnja stvar kojom se nako pomažemo. Mi imamo ajete i hadise. I još toga ima puno nego je ovo dovoljno da mi ne moramo zapamtiti ništa od ovoga. Dovoljno je da si slušao gotov sat vremena dokaze ovakve i onakve na tu temu da znaš u što vjeruješ, da znaš da imaju dokaz. Da znaš da ovo nije potvora, da nije ograničavanje, da nije usmjeravanje, da nije skretanje, da nije nevjerovanje, da je ovo vjerovanje. Jer ovo u Kur'anu stoji. I kad bi čovjek čitao hatmu samo s ciljem da izvuče ove ajete, našao bi desetine raznoraznih ajeta. U hadisima na ovaj, na onaj način, direktno i indirektno se govori stalno. Od ibadeta koji su zapostavljeni, kao što kaže šeha Plazi Tarifi, hafidahullah, i suneta koji su zapostavljeni je gledanje u nebo, razmišljanje i dovljenje van namaza. U namazu je zabran da čovjek baca pogled u nebo. Ali je sunnet da se dovi nekad sa gled, pogledom u nebo kad tražiš nešto od Allaha subhanahu wa ta'ala, da očekuješ odozgo jer odozgo ti samo može pomoći i doći, nije odkle drugo. Ako gore bude suđeno i doći ti. I da gledaš i razmišljaš kako bi ti se objeđenje povećalo. Što opet govori u korist ovome, ovoga. Nastavit ćemo ako Bog da s ovim moleći Allah subhanahu wa ta'ala da ovo što smo čuli bude koristi dokaz za nas, a ne protiv nas. Onaj ko ima neki prigovor, šubhu, ja ću ostati ovdje koji treba, ako Bog da, da pričamo slobodno, ko ima neki nejasnoć ili nešto neki znese. svako ko me objedi s dokazima, ja sam spreman da prihvatim. Ako može da pobije dokaze, budem Allah vas nagradio. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulimu. بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما